Բարև սիրելի մեծիկներ եւ փոքրիկներ, կրկին եթերում մանկության մոլորակ հաղորդաշարն է օրվա մարտի 22-ի թողարկմամբ։ Ուրախ ենք հանդիպման արդիվ եւ սիրով ողջունում ենք մեր բոլոր հավատարիմ փոքրիկ ունկնդիրներին։ Ստուդիայում է հեղինակ եւ վարող Տաթևիկ Գասպարյանը։ Շատ սիրելի փոքրիկներ, այսօր մեր եթերում ձեզ հետաքրքրող շատ նյութեր կլնեն, որոնք նաև հաճելի կլնեն լսել հատկապես մայրիկների հետ։ Այնպես որ, սիրելի մայրիկներ, ձեր փոքրիկների հետ ունկնդրեք մանկության մոլորակ հաղորդաշարը։ Սիրելի մայրիկներ, մեր հանդեսի այս էջում ձեզ հետաքրքիր ինֆորմացիա կհաղորդենք, ուստի խնդրում ենք ուշադիր լսել մեզ։ Ես ուղակի համոզված եմ, որ միակ բանը, որից իսկապես պետք է վախենալ, դա հենց ինքը վախն է։ Ֆրանկլին Ռուզվելտի խոսքը մեջ բերեցինք։ Մանկական վախեր։ Երեխաները տարբեր տեսակի վախեր հաճախ են ունենում։ Նրանք կարող են վախենալ ամեն ինչից։ Ընդհանուր առմամբ մանկական վախերի մեծ մասը հայտնվում է այնուհետև անհետանում։ Որքան շատ վախ է ապրում երեխան, այնքան ավելի արագ են հայտնվում նորերը։ Եթե մեծահասակներից որևէ մեկը չի օգնում երեխային, ապա վախի ամեն մի նոր ապրում երեխայի հաջորդ վախի հանդեպ նրան ավելի անօգնական է դարձնում։ Հենց այդտեղ է թաքնված վախի պատճառը գտնելու բանալին։ Այդ զգացումն առաջացնող պատճառը թակ թաքնված է ոչ թե իրական երևույթներում, որոնցից վախենում է երեխան, այլ երեխայի գիտակցության մեջ է։ Երեխան կարող է բոլորովին չվախենալ իսկապես վտանգավոր երևույթներից եւ վախենալ միանգամայն անմեղ առարկաներից։ Ոստի մանկական սարսափները կարող են լինել հիմնավորված, չափազանցված եւ նույնիսկ հնարովի։ Վախենալով կայծակից, գողերից, շնից, ամպրոպից մայրերը փոքրիկ երեխային են փոխանցում իրենց ապրումները։ Ընդօրինակելով մեծերի վարկը երեխան ժամանակի ընթացքում ունենում են նույն զգացումները։ Տեսնելով մոր տագնապի վիճակը երեխան նույնպես սկսում է անհանգստանալ։ Մանկության տարիներին երեխաները հազարավոր արկածների մեջ են ընկնում։ Դրանցից մի քանիսը երկար են մնում հուզական հիշողության մեջ, մյուսներն առանց մոռացվում են։ Դա պայմանավորված է փոքրիկի բնավորությամբ, իրադրության սրությամբ կամ տեղի ունեցածի նկատմամբ ծնողների դր սեորած վերաբերմունքով։ Երբ ծնողները բղավում են երեխայի վրա, նրա համար մի բան པարզ է։ Նրանք զայրացած են եւ այդ պահին չեն սիրում իրեն։ Այդ մտքից նա շփոթվում է, քանի որ ի վիճակի չէ ծնողների նման հստակ պատկերացնել, թե իր վարքի մեջ ինչ վատ բան կար։ Եթե ծնողները երեխայի վրա միշտ բղավում են, սպառնում են նրան կամ պատժում, ապա նրա մեջ ծնողների նկատմամբ թշնամություն է կուտակվում եւ որպես դրա հետևանք նա իրեն մեղավոր է զգում նրանց հանդեպ։ Ծնողների հրամանները կատարելու երեխայի անօթնակությունը նույնպես կարող է վախի պատճառ լինել։ Երեխան նեղանում է ծնողներից չափազանց խիստ պահանջների համար, որոնք ի վիճակի չէ կատարել, բայց նա միաժամանակ վախենում է, որ եթե ծնողները դժգոհ մնան, կարող է զրկվել նրանց սիրուց։ Որքան խորն է նրա վիրավորվածությունը, այնքան ուժեղ է վախը։ Վախը դարձնում է երեխային կամազուրկ եւ ուրիշներից կախված։ Որևէ մի բանից վախենալը երբեմն նշանակում է վախենալ աշխարհում ամեն ինչից։ Սրսկումից վախեցող երեխան շտով սարսափելու է ասեղից, բժշկից, նրա աշխատասենյակից եւ նույնիսկ հիվանդանոցի հոտից։ Նման զգացումը վտանգի նախանշան է։ Մենք ամենից առաջ հարգանքով պետք է վերաբերվենք երեխայի վախին, եթե այն ունի բացարձակապես անհիմն է, կամ մեզ այնպես պետք է պահենք, կարծես վաղուց գիտեինք նրա վախի մասին եւ այն մեզ բոլորովին չի վախեցնում։ Վախենալու ոչինչ չկա արտահայտությունը երեխային ոչնչով չի օգնում։ Պետք է սովորություն դարձնել վաղ բառն օգտագործել առանց վախենալու եւ արգելված բառ չհ համարել։ Սիրելի ռադիոյն կնդերներ, երևի արդեն գրահեցիք, որ այսօր խոսելու ենք հենց մանկական վախերի մասին։ Օրվա մեր հյուրն է հոկեբան Գեղանուշ Սաֆարյանը։ Նրա հետ ունեցած զրույցը կներկայացնենք երաշտական դաթարից հետո։ մեղեդից մեղեդին երազներից թևերով տանում եմ ողջ աշխարհի մանուկների լուսաշող մի աղջիկ եմ թրվրուն սիրում եմ երկու գարուն մանուշակն է ծնծանիկ ու նրբաթ է թիթեռնիկ որպես փոքրիկ դերսանիկ ես ապրում եմ դղյակում երկում եմ ու դայլայում շուրջս գարուն եմ վերում Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում այս պահին մանկության մոլորակ հաղորդաշարն է։ Այժմ անցնենք հյուրասրահ եւ ներկայացնենք մեր հյուրին։ Օրվա մեր հյուրն է հոկեբան Գեղանուր Սաֆարյանը։ Բարև Գեղանուր, շնորհակալություն զրույցի հրավերն ընդունելու համար նախ բարձենք թե ինչ է վախը։ Բարև Տաթևիկ, ուրախ եմ նորից հյուրընկալվել ձեր տաղավարում։ Սկսենք նրանից, որ վախը որպես հույս հատուկ է բոլոր մարդկանց։ Տարբեր տարիքային փուլերում այս հույզի դրսևորումն ունի իր առանձնահատկությունները, դինամիկան եւ համապատասխան հետևանքները։ Վախի հիմքում ընկած է ինքնապաշտպանական բնազդը, որն ունի պաշտպանական բնույթ եւ ուղեկցվում է բարձրագույն նյարդային գործունեության ֆիզիոլոգիական որոշակի փոփոխություններով։ Վախն առաջանում է ի պատասխան արտաքին միջավայրի սպառնացող ազդակների որպես հակազդեցություն։ Հիմա ավելի մանրամասն խոսենք մանկական վախերի մասին։ Դեռևս վաղ տարիքից երեխան բախվում է վախի ֆենոմենի հետ։ Դա նրանից է, որ երեխային շրջապատում է ինչպես կենցաղային, այնպես էլ սոցիալական բնույթի տարբեր վտանգներ։ Կյանքի այդ գործոնների նկատմամբ վախը երեխայի մոտ ձևավորում են մեծահասակները, ծնողներն, դայակները, դաստիարակները։ Իհարկե, ծնողները դրանով փորձում են երեխայի մոտ դաստիարակել արտաքին վտանգների նկատմամբ ճիշտ վերաբերմունք, սակայն նման փորձերը որպես կանոն ավարտվում են կայուն վախերի ձևավորմամբ որոնք հաճախ կրում են ոչ adekvat բնույթ։ Երեխաները շատ հաճախ չեն հասկանում մեծահասակների տագնապի իմաստը, սակայն նրանք ընդունակ են յուրացնել նրանց հույզերը եւ վարակվել ճակետավոր դրանցով մանկական վախերն ու տագնապները ավելի ուժգին ընթացք ունեն, քան նույն ապրումները, ասենք մեծահասակների մոտ, քանի որ երեխաների տարբերություն մեծահասակների չեն հասկանում տագնապների օբյեկտիվ նշանակությունը եւ ի վիճակի չեն անհրաժեշտության դեպքում կանխել դժբախտ պատահարները։ Քանի որ երեխաները սոցիալական աշխարհում ադապտացված չեն, չեն ճանաչում այդ աշխարհը, նրանք շրջակա միջավայրին հակազդում են ծնողներից փոխառած հույզերով։ Կարելի ասել, ծնողների հուզական աշխարհը այս դեպքում մի յուրահատուկ պատուհան է, որի միջոցով երեխաները նայում են աշխարհին եւ ձևավորում դրա նկատմամբ իրենց վերաբերմունքը։ Ինչպես գիտենք, մենք երեխաներին սովորեցնում ենք սոցիալական նորմերին, ինչ կարելի է, այս մեկը չի կարելի, Երեխաները իրականում չեն հասկանում բոլոր տաբուների եւ վարքերի, նորմերի իմաստները։ Նրանք պարզապես դրանք նմանակում են։ Նույնը անում ենք մենք վախերի դեպքում։ Վախերը նույնպես մեծահասակները սովորեցնում են երեխաներին։ Ասենք եթե մայրիկը շունա տեսնում եւ վախենում է, երեխան է երեխային, իհարկե վախենում է կամ վառարանին մայրը կպնում է, վախենում է, երեխան նույնպես վախենում է։ Երեխայի հուզական աշխարհը պատկերավոր ասած նման է ձև չունեցող կավի, որին տարբեր ձևեր են հաղորդում մեծահասակները, բայց շատ հաճախ այդ ձևերը լինում են այլանդակ։ Մեծահասակների ծնողների միջոցով երեխային վարակված վախերը դրանք ներշնչված վախեր են։ Խոսելով մանկական վախերի մասին, ավելի տեղին կլինի ասել երևի մանկական տագնապ, քան վախ։ Ինչի, քանի որ երեխան ծնողների կողմից ներշեշտված վտանգների նկատմամբ ապրում է ոչ թե վախ, այլ ավելի շատ տագնապ, քանի որ առարկայապես ծանոթ չէ վախի հետ։ Ներշնչված կարող է լինել տագնապը, բայց ոչ թե վախը։ Գեղանուշ, ինչով է տարբերվում վախը տագնապից։ Վախը տեսականորեն տագնապից տարբերում է նրանով, որ այն առարկայական է, իսկ տագնապը կրում է անորոշ բնույթ իսկ երեխաների դեպքում շատ հաճախ անորոշ բնույթ է գրում, այո։ Երեխայի վախի ապրումի ուժգնությունն ու խորությունը մեծ մասամբ պայմանավորված է նրա երևակայությամբ եւ ոչ թե առարկայի բնույթով։ Կենսապորցի բացակայությունը լրիվ օրինաչափորեն զարգացնում է երևակայական վախերը։ Գեղանուշ, առավել շատ ինչից են վախենում երեխաները։ Գոյություն ունի տարիքային վախեր, Ինչպես գիտեք, ամեն տարիք իր հետ բերում է վախերի իր հավաքակազմը։ Դեռևս ներարգանդային շրջանում երեխայի մոտ ձևավորվում են վախեր, Սկսած 1 տարեկանից արդեն տարանջատում ենք վախերի տեսակները։ Օրինակ 3-ից 5 տարեկանում ամենատարածված ասեմ մթության վախ, փակ տարածությունից վախ, ուրվականներից վախ ձևավորում է։ 5-ից 7 տարեկանում արդեն ձևավորվում են մահվան վախ, քանի որ այս տարիքում է երեխան սկսում հասկանալ մահվան գաղափարը, եւ այստեղ տեղին կլինի նաեւ ասել, որ բոլոր վախերի հիմքում ընկած է մի ունիվերսալ վախ, դա մահվան վախն է։ Եվ որպես կանոն հիմք է հանդիսանում մնացած վախերի համար։ Ամենաընդհանուր գծերով վախերը պայմանականորեն բաժանվում են նաև իրադրային եւ անձնական։ Իրադրային վախերը երեխաների մոտ առաջանում են անսովոր, ծայրահեղ, վտանգավոր իրավիճակներում, օրինակ աղետի ժամանակ, շանհարձակման դեպքում եւ այլն։ Իսկ անձնային վախերը պայմանավորված են մարդու բնավորությամբ, օրինակ եթե շատ կասկածամիտ է լինում երեխան, նոր ծանոթության դեպքում, անծանոթ մարդու հետ ծանոթության դեպքում կարող է առաջանալ վախեր։ Կան նևրոտիկ վախեր, որոնց դեպքում տագնապի օբյեկտը բացակայում է, բայց վախենում է, ունենում է պանիկ ատականներ։ Գեղանշցնողը ինչպես կարող է հասկանալ, որ երեխայի մոտ վախի զգացողությունը նորմայից դուրս է։ Եվ դրսևորվում է շատ ուժեղ, ինտենսիվ, զուգակցվում է վարքային այլ խնդիրներով կամ այսպես ասած երեխայի կենսագործունեությունը խանգարվում է։ Կարող է լինել գիշերամիզություն, անքնություն, անընդհատ վերթռնի տեղից եւ այլն։ Խնդիրը նաև լինում այն դեպքում, երբ երեխան մի տարիքի վախը իր հետ տանում է հաջորդ տարիք։ Ինչպես պայքարել երեխայի վախերի դեմ, չէ՞ որ դրանք կարող են լուրջ հիվանդությունների պատճառ դառնալ։ Աջակցեն երեխային, չծաղրեն վախերի վրա երեխայի մոտ առաջացած եւ դիմեն համապատասխան մասնագետի։ Գեղանուշ լինում է դեպք, երբ ասենք փոքրիկը մեծանում է եւ մեծ հասակում նա վախում է այն ամենից, ինչից ինքը վախեցել է փոքր ժամանակ։ Այո, Տաթևիկ հնարավոր է, քանի որ վախն ունի պայմանառեֆլեկտորային բնույթ։ Երբ փոքր հասակում վախենում ենք բարձր ձայնից կամ աղմուկից, հնարավոր է մեծ տարիքում մենք չհիշենք իրավիճակ, իրադրությունը ինչ է եղել, բայց մեր էմոցիոնալ հիշողությունը, քանի որ պահում է մեր զգացմունքները, մենք այդ ձայնից կարող անորից վեր թռնենք, կարող անորից վախենանք, բայց չենք հիշելու իրադրությունը ինչ եղել, բայց ձայնից այդ վախը մնալու է։ Քանի որ այն ուղեկցվել է տհաճ ապրումներով, Խոսելով վախերի մասին, մի քիչ ճիշտ չէ խոսել միայն բացասական տեսակետից, քանի որ առանց վախերի մենք չենք կարող գոյատևել, քանի որ վախը հենց մեր ինքնապաշտպանական բնազդն է եւ մեր սոցիալական շրջապատում մենք դրա միջոցով ենք ադապտացվում, աշխարհը ճանաչում եւ առանց դրա մեր կենսագործունեությունը պատկերացնել ուղղակի հնարավոր չէ։ Ձեր խորհուրդները ծնողներին, որոնք կօգնեն այս խնդիրների հաղթահարմանը։ Ծնողների խորտ կտամ երեխաների իզուր տեղը չվախեցնել, ասենք բժշկից, հեքիաթների հերոսներից, մուլտիկների կերպարներից։ Հիմնականում մանկական տարիքում լինում է դեպքեր, երբ երեխային սահմանափակում դնելու համար, ասենք ծնողները սկսում են վախեցնել, հա բժշկից կամ բաբիական խորտից, հա։ Դրանք սխալ են եւ ծնողների խորհուրդ կտամ չվախեցնել երեխաներին դրա փոխարեն բացատրել ինչու չի կարելի դա անել քանի որ հետագայում նրանք կարող են բախվել լուրջ խնդիրների հետ։ Ծնողները չպիտի արժեզրկեն երեխայի վախը, պիտի լինեն երեխայի կողքին եւ դրանով երեխային հասկանեն, որ դու անզոր ես, դու կարող ես դա հաղթահարել։ Շնորհակալություն Գեղանոր հետաքրքիր զրույցի համար։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։ հիշեցնենք մեր հյուրներ հոգեբան Գեղանուր Սաֆարյանը։ Սիրելի մայրիկներ եւ փոքրիկներ, դուք լսում եք մանկության մոլորակ հաղորդաշարը։ Այս պահին լսենք երգ Սիլվա Գրիգորյանի կատարմամբ։ Լրատվության մոլորակն է եթերում շարունակում ենք օրվա մեր թողարկումը։ Սիրելի մայրիկներ, կրկին հրավիրում ենք ձեզ մեզ լսելու 15 հիմնական կանոն երեխաների համար։ օրերում երբեմն պատահում է, որ փոքրիկները կոպիտ են ու անքաղաքավարի։ Պաճառն այն է, որ նրանք չեն գիտակցում իրենց արարքի անքաղաքավարի լինելը։ Նման վիճակներից խուսափելու համար սիրելից նողներ ահա վարք ու կանոնի մի քանի պարտադիր կետեր, որոնք փոքրիկին անպայման ցանկալի է սովորեցնել։ Ավելի արդյունավետ կլինի, եթե ինքներդ էլ հետևեք այդ կանոններին, քանի որ փոքրիկների համար լավագույն օրինակը ծնողներն են։ Սովորեցրեք փոքրիկին ասել խնդրում եմ, երբ նա ինչ-որ բան է ուզում։ Երբ նա ինչ-որ բան է ստանում, պետք է ասի շնորհակալություն։ Փոքրիկը պետք է իմանա, որ մեծահասակների խոսակցությանը միջամտելը կամ այն ընդհատելը լավ բան չէ։ Եթե նա ցանկանում է ինչ-որ բան ասել, պետք է սպասի, մինչև իր հերթը կգա եւ մեծահասակները կավարտեն իրենց խոսքը։ Իսկ եթե ցանկանում է ինչ-որ բան ասել, ինչ մեծահասակները խոսում են, նա պետք է ասի ներողություն, ապա միայն ներկայացնի իր ասելիքը։ Այլոց բարագաները վերցնելուց կամ օգտագործելուց գնալուց առաջ անպայման պետք է ստանալ տիրոջ թույլտվությունը։ Չի կարելի օգտագործել բացասական բարեր հայհոյանքներ, հատկապես այլոց ներկայությամբ։ Ուրիշի սենյակ մտնելուց անպայման պետք է թագել եւ ներս մտնելու թույլտվություն ստանալ։ Եթե պատահաբար բախվել ես որևէ մեկին, ապա ներողություն խնդրիր։ Եթե ուզում ես անցնել բայց ճանապարհին որևէ մեծ ասակե կանգնած, ասա ներողություն, թույլ կտակ անցնել։ Հորանջելիս պետք է բերանը փակել ձեռքով։ Ընկերներին կամ հարազատներին տեսնելիս պետք է բարևել։ Փոքրիկին սովորեցրեք օգտվել սեղանի սպասքից, ճիշտ օգտագործել դանակը, պատարակաղը, գթալը եւ սեղանի շուրջ իրեն ճիշտ պահել։ Սովորեցրեք փոքրիկին անձեռոցիկից օգտվել, որպեսզի ուտելուց հետո ձեռքերի եւ բերան անձեռոցիկով մաքրի ոչ թե քսի շորերին նմանապես եւ քիթը։ Բոլորի նկատմամբ եղիր քաղաքավարի եւ վարի։ Սրանք մի քանի կանոններ են, որոնք ամեն ծնող պետք է սովորեցնի իր երեխային։ Էթիկայի կանոններին հետևեք, որ เป զի փոքրիկը սիրված լինի բոլորի կողմից։ իսկապես անվնաս են խոնավ անձերոցիկները։ Խոնավ անձերոցիկները օգտագործելուց հետո շատերի մոտ քոր եւ գրգռվածություն է առաջանում։ Գիտնականները պարզել են, որ դրա պատճառը կարող է դրանցում արկա ֆորմալդեհիդը լինել։ Արտադրողներն այս ձեռնոցիկների մեջ են հավելում դրանց պահպանման ժամկետը երկարաձգելու համար։ Արտադրողներն այն անձերոցիկների մեջ են հավելում դրանց պահպանման ժամկետը երկարաձգելու համար։ Ֆորմալդեհիդը տարածված ալերգեն է, այն ավելացնում են որպես կոնսերվանտ։ Սա չպետք է վրիպի մայրիկների ուշադրությունից։ Բացի այդ, խոնավան զերոցիկները պարունակում են մեծ քանակությամբ հակաբակտերիալ եւ քիմիական միջոցներ, որոնք օգնում են մինչեւ 18 ամիս երկարաձգել դրանց պահպանման ժամկետը։ Շարունակում ենք այս կարևոր թեմայի շուրջ զրույցը եւ տեսնենք, թե ինչպես կարող ենք երեխաներին զերծ պահել ալերգիաներից։ Եթե նորածինները հենց առաջին ամիսներից մորկաթի հետ այսպես կոչված ալերգեն մթերքներ են օգտագործում, ինչպիսին է օրինակ գետնանուշը, նրանց մոտ նվազում է հետագայում սնդային ալերգիա առաջացման վտանգը, ողջել են բրիտանացի գիտնականները։ Նրանք հետաքրքիր հետազոտություններ են իրականացրել։ Նորածիների սննդին մի քիչ ալերգեն մթերք են ավելացվել եւ ողջվել է, որ ապագայում դա կնպաստի նման երեխաների ալերգիա հիվանդացման նվազմանը։ Սեփական կրահումները ստուգելու համար գիտնականներն ավելի քան 1000 նորածնի են հետևել։ Երեխաներին բաժանել են երկու խմբի։ Առաջին խմբին մինչև 6 ամսականը կերակրել են միայն կրծքի կաթով, իսկ երկրորդ խմբին կրծքի կաթից բացի երրորդ ամսից սկսած կերակրել են 6 ամենաալերգեն մթերքներով՝ քնջուտ, ձու, գետնանուշ, ցորեն, ձուկ, կաթ։ Հետո մի քանի տարվա ընթացքում հետազոտողները հետևել են երեխաներին։ Պարզվել է, որ երկրորդ խմբի երեխաների մոտ սնդային ալերգիա զարգացման շանսերը նվազել են համարյա 70%-ով։ Օրինակ երեխաների գրեթե 6%-ի մոտ, որոնց միայն կրծքով են գերակրում ծվի նկատմամբ ալերգիա առաջացել, իսկ մյուս խմբի երեխաների մոտ այդ ցուցանիշը չի գերազանցել 1.5%-ը։ Ավելի լուրջ ցուցանիշներ են իհայտ եկել գետնանուշի հետ կապված։ Ամենահայտնի ալերգեն համարվող այդ մթերքն օգտագործված ավելի քան 300 երեխայի մոտ դրա հանդեպ ալերգիա չի զարգացել։ Զուգահեռաբար գիտնականները ողջել են, որ մթերքների հանդեպ իմունիտետը մշակվում է միայն այն դեպքում, եթե այդ նյութերը նորացիներին տալիս են որոշակի ծավալով՝ շաբաթը ոչ պակաս քան 2 գրամ գետնանու կանոշ կամ ձվի տեղնուցի պրոտեին։ Ուղիղ եթերում մանկության մոլորակ հաղորդաշարն այսօր մարտի 22-ն է, օրը 3 շաբթի տեղական ժամանակով 18-ից է 25 րոպե։ Գիտնականները ողրել են երեխաների խրմփացնելը կարող է հանգեցնել բազում խնդիրների։ Յոթեբորգի համասարանի մասնագետները հայտարարել են, որ երեխաները parberabar խրմփացնում են քնի մեջ եւ դա նորմալ է։ Սակայն մշտական խրմփոցը կապված է երազի հետ։ Արդյունքում դժում է քնի որակը եւ առաջանում են այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսիք են հոգնածությունը, կենտրոնացվածության պակասը, ուսման բարդությունները, էնուրեզը եւ աճի դանդաղումը։ Գիտնականները Շվեդիան վերլուծել են 1300 երեխաների տվյալները, որոնց տարիքը կազմել է մինչև 11 տարեկան։ Հետազոտության մասնակիցների մոտ 5%-ը շաբաթական խրմփացրել է մի քանի անգամ, եւ խրմփացնող երեխաների միայն 1/3-ն է դիմել բուժօգնության։ Հետազոտողներն ընդգծել են, որ ծնողները տեղյակ չեն երեխաների խրմփոցի հետ կապված ռիսկերի մասին։ Սիրելի մայրիկներ, բարձվում է, որ իդեալական ծնող լինելը վնասակար է, խոսքը տան գիտնականներին։ Երեխայից թաքցնելով բացասական հույզերը եւ չափազանցնելով դրականները, ծնողներն իրենց հոգեկան աշխարհին լուրջ վնաս են հասցնում։ Վերլուծությունը ցույց է տվել բացասական զգացումները թաքցնելու կամ ընդհակառակը դրական հույզերը չափազանցնելու փորձերը բացասաբար են անդրադարձել ծնողների հուզական վիճակի վրա։ Այսպես մասնակիցները նշել են, որ իրենց ինքնագնահատականն ընկել է, վատացել է հարաբերությունների որակն ընտանիքում, նրանք նաեւ սկսել են ավելի հազվադեպ արձագանքել իրենց երեխաների պահանջմունքներին։ Երկրորդ փորձի ընթացքում 118 կամավոր 10 օր պատասխանել են իրենց ծնողական պարտականություններին վերաբերող հարցերի։ Հետազոտողները ստացել են ընդհանուր առմամբ նման արդյունքներ։ Պարզվել է նաև, որ երեխաների դաստիարակության հետ կապված բարդ իրավիճակները ծնողներին ստիպել են ավելի հաճախ ճնշել իրենց զգացմունքները։ Գիտնականները նշել են, թե որն է երեխայի ապագայում հաջողության հասնելու գլխավոր չափանիշը։ Հոգեբաները նշել են երեխայի բնութագրական գլխավոր գիծը, որն ապագայում նրան հնարավորություն կտա հասնելու հաջողության։ Գիտնականներն ապագայում երեխայի հաջողության գլխավոր ցուցանիշ են համարում համառությունը, որը հոգեբաների կարծիքով պետք է դրսևորվի կառուցողական տեսքով։ Խոսքը սեփական կարծիք ունենալու ու ավտորիտար իշխանությանը դիմակայելու ունակությունների մասին է։ Գիտնականներն իրենց եզրակացությունն արել են երկարաժամ Կենտրոն.կետ հետազոտությունների հիման վրա։ Դուք լսում եք մանկության մոլորակ հաղորդաշարը, այս պահին լսենք հաճելի եւ ուրախ երաժշտություն երգում է Միլի Միսկարյանը։ հասարակություն Գնից դպրոց դպրոցից դու դե Չնեմ էլ ես ազատություն Ու մեղավորը հա, դու ես, որ ինձ հետևում ես ամեն օր Ու ինձ կոպաճար Երեխաներ բարձր դրամատրության բանկության մոլորակ հաղորդաշարն է եթերում։ Այս պահին ներկայացնենք Այբոբյանը երկերի մեջ շարքից Լ տարը։ Երեսունինը լավ ընկեր, զարդարում են լեզոներ, բարեր են ստեղծում անսպար, և կոչվում են տար, ամեն տար իր տուն գնա բոլորի տուն եւ դարձի մի տուն քեզ ժպտում է ապագան մտքերով բազում այ ու բերն է հայկական քո հայոց լեզուն շատ ուրիշ գրքեր էլ կան որ դրանք կարդաս այ ու բերն հայկական պետք է իմանաս Այն բուբենը հայկական պետք է իմանաս Ինչը ալիքները տանում էր ապիմո Ալիքի վրա լաստը հերացավ Լերան հետևից բացեց լույսը նոր առավոտ Լտարը արդնացավ դեմքով գնաց լևացեց սրքերը մայրոտ երկ լսեց զարմացած Տեսավ ինչպես է լուսինը հերանում Լարա խաղացի հետ լավաշկերավ Հետո միասին լողացին լողավազանում Բայց արևը կորա Լտարը գնաց ու կնեց այբեն Սիրելի փոքրիկներ, մեր ծրագիրն այնքան աշխուժ է եւ երաշտական, կարծում եմ, որ դուք չեք հոգնել մեզ լսելուց եւ շարունակում եք մնալ հանրային ռադիոյի հետ։ Երեխաների աճը պայմանավորված է աղիների միկրոֆլորայով։ Մի շարք երեխաներ աճի հարցում հետ են մնում։ Դա թերևս պայմանավորված է աղիների միկրոֆլորայի խանգարմամբ։ Նման եզրահանգման են եկել Ֆրանսիան, Ֆինլանդիան, ԱՄՆ-ն, Սաուդյան Արաբիան ու Ռուսաստանը ներկայացնող փորձագետները։ Նրանք իրենց հետազոտությունն անցկացրել են Մալավիում, հետևելով 6-ից 18 ամսական երեխաների աղիների միկրոֆլորային։ Երեխաներին բաժանել են երկու խմբի՝ նորմալ զարգացմամբ երեխաներ եւ աճի հարցում հետ մնացող երեխաներ։ Ապա ներկայացվել է միկրոֆլորայի մասին տվյալները։ Պարզվել է, որ հենց երկրորդ խմբի մոտ ավելի հաճախ է հանդիպել աղիների չզարգացած միկրոֆլորա։ Ընդհանուր առմամբ նրանց մոտ միկրոֆլորան չի համապատասխանել երեխաների կենսաբանական տարիքին։ Գիտնականների խոսքերով աղիների միկրոֆլորան ազդում է ոչ միայն աճի հորմոնի, այլև երեխայի ընդհանուր հորմոնալ ֆոնի վրա։ Բժիշկները կապ են հայտնաբերել ֆիզկուլտուրայով զբաղվելու եւ հիշողության մեջ։ Կալիֆոռնիա համասարանի բժիշկներն ապացուցել են, որ ֆիզիկական ինտենսիվ վարժությունները հանգեցնում են գլխուղեղի ակտիվության կայուն բարձրացմանը, կապված հիշողության ու տրամադրության հետ։ Բժիշկները հետևել են 38 առողջ կամավորի, ինչը տեղի ունեցել այդ անձանց կողմից ֆիզիկական վարժություններ անելուց առաջ եւ հետո։ Մոտ 20 րոպե ֆիզիկական վարժություններ անելը բավական է եղել գլխուղեղի համապատասխան ակտիվության համար։ Գիտնականները հետազոտության արդյունքներն օգտագործում են դեպրեսիայի պրոֆիլակտիկայի համար։ Այս պահին ցանկալի է, որ մեր լուսարանը համալրվի նաև հայրիկներով։ Ուրեմն այսպես երեխաներն ավելի լավ են զարգանում, երբ հայրիկներն են նրանց համար հեքիաթներ կարդում։ Երբ հայրիկները պարկեցնում են իրենց ворթիներին եւ հատկապես աղջիկներին քնելու եւ նրանց համար հեքիաթներ կարդում, դրթում են նրանց ավելի լավ օգտագործել իրենց երևակայությունը։ Արդյունքում երեխաներն ավելի շատ են օգուտ ստանում, երբ հայրիկներն են նրանց համար հեքիաթներ կարդում, քան մայրիկների դեպքում։ Հոգեբանները խնդրել են հայրիկներին եւ մայրիկներին հեքիաթ կարդալ իրենց երեխաների համար 1 տարվա ընթացքում։ Այդ ժամկետի ավարտին գիտնականները գնահատել են երեխաների ձեռքբերումները եւ ողջել, թե ինչպես է տարբերվում կանանց եւ տղամարդկանց ընթերցանության գործընթացը գիշերվա ընթացքում։ Պարզվել է հայրիկներն ու մայրիկները տարբեր կերպ են մոտենում երեխաների համար հեքիաթներ ընթերցելու գործընթացին։ Կանանց կողմից հեքիաթներ կարդալու ընթացքում երեխաների համար առավել հստակ հարցեր են հնչում։ Օրինակ, թե որքան շատ խնձորներ են երեխաները տեսնում։ Իսկ տղամարդիկ նախընտրում են վերացական հարցեր տալ եւ հենց նմանատիպ իրավիճակներ ստեղծել։ Նրանք կարող են հարցնել նայել ինչ աստիճան է։ Հիշում ես դու այդպեսին տեսել ես ինբերնատարի մեջ։ Երեխայի հետ նման կերպ շփման ընթացքում հայրերը նրան ստեղծագործ մշակութային քննարկումների մեջ է ներառում, ինչը դրական է ազդում երեխայի մտքի եւ երևակայության զարգացման վրա։ Հոր հետ ընթերցանության ընթացքում երեխայի մոտ կարող է բարելավել նաեւ լեզվական ունակությունները։ Մասնավորապես հայտարարվել է, որ առավել մեծ առաջընթաց գրանցում են աղջիկները, երբ նրանց համար հեքիաթներ կարդում են հայրիկները։ Ընթերցանության գործընթացը նպաստում է երեխայի բարապաշարի բարելավմանը, բացի այդ երեխաների կողքին գտնվող ծնողները ստիպում են երեխաներին իրենց ավելի պաշտպանված զգալ։ Ուսումնասիրության մեջ նաև նշվել է, որ գիշերը երեխաների համար բարբերաբար հեքիաթներ կարդալը բարելավում է ծնողների հետ նրանց հարաբերությունների որակը, ինչպես նաև բարձրացնում փոքրիկ դպրոցականների ակադեմիական առաջադիմությունը։ Սիրելի փոքրիկներ եւ մեծիկներ, մանկության մոլորակն է եթերում։ Եկեք լսենք Լիդուշիկի եւ Դոմինիկ Ջոկերի դուետը։ Я уже давно потерял счет нет Сколько их прошло, уже не знаю и сам И почти не жду, что найду ответ Ты была реальной или это мой бред Я тебя создал по обрывкам снов С чистого листа рисуя эту любовь И в какой-то миг ощутив твой путь Думал это сон и так жалел, что проснулся Но ну, каждый день, каждый прожитый час Ты видел небо в глубине моих глаз И если это просто мой бред Я буду в нем жить, никому не открыв секрет если ты дана мне в награду То что еще мне может быть надо? Ведь я живу теперь, только если ты рядом м-м-м. Если ты со мной, я могу дышать Если ты со мной, жива моя душа Каждый новый вдох для тебя отбор Сердце бьется вновь, если ты со мной Если ты со мной, не меняет свет И других возможных вариантов нет Каждый новый вдох для тебя отбор Нас ведет любовь, если ты со мной Со мной Если ты со мной Со мной Если ты со мной прекратила свой бег Мы вдвоем укрылись в нашем мире от а всех Он был создан только для нас двоих Но светило солнце глаз безумных твоих Страх пришел ко мне с появлением снов Я думала усну и мы не встретимся вновь Мир пошел ко дну и ты сорвался вниз Ты ушла, оставив мне нетронутый лист Но каждый день, каждый прожитый час Я буду помнить этот цвет твоих глаз И верить в то, что холод и боль Плата за то, чтобы однажды прийти за мной же знаешь ты, мое солнце Без тебя мой мир не проснется я устану быть, если ты не вернешься м-м-м. А если ты со мной, я могу дышать Если ты со мной, жива моя душа Каждый новый вдох для тебя одной Сердце бьет со мной, если ты со мной Если ты со мной, мир меняет цвет И других возможных вариантов нет Каждый новый вдох для тебя одной Нас ведет любовь, если ты со мной если ты со мной, я могу дышать Если ты со мной, жива моя душа Каждый новый вдох для тебя одной Сердце со мной, если ты со мной Если ты со мной, мир меняет цвет И других возможных вариантов нет Каждый новый вдох для тебя одной Нас ведет любовь, если ты со мной Со мной Со мной Со мной Со мной а Если ты со мной Մանկության մոլորակն է եթերում։ Համարյա ամեն ինչի մասին խոսեցինք, բայց կարծում եմ մոռացանք մուլտֆիլմերի մասին խոսել։ Հոգեբանները ողրել են, երեխաների ճիշտ դաստիարակության նրանց հոգեբանության եւ վարքի վրա մեծ ազդեցություն կարող է ունենալ մուլտֆիլմերը։ Ծնողները երեխաներին զբաղեցնելու համար համակարգչով կամ հեռուստացույցով ինչ որ մուլտֆիլմ չպետք է միացնեն եւ թույլ տան նրանց այն ժամերով դիտել։ 21-րդ դարն այնպիսի ժամանակաշրջան է, որ համարյա բոլորի ընտանիքներում կան համակարգիչներ եւ հեռախոսներ։ Անկամ վաղ հասակում ծնողները երեխաներին գրկած մոտենում են համակարգչին, նրանց նստեցնում համակարգչի դիմաց եւ փորձում երեխային էկրանի վրա շարժվող պատկերների միջոցով զբաղեցնել, իսկ իրենք իրենց գործն են անում։ Առաջին հայացքից կարող ենք ասել, թե հեշտացել է մայրիկների գործը, մուլտֆիլմը դնում են եւ երեխան խանահեմ է այն, իսկ ինքը կարողանում է իր գործնանել, բայց այստեղ առաջին հերթին դժում է ծնող երեխա փոխհարաբերությունը։ Միջանձնային հարաբերությունները երեխան հնարավորություն չի ունենում արտահայտել իր էմոցիաները։ Ծնողները պետք է երեխայի համար ընտրեն ճիշտ մուլտֆիլմ, այն դիտելիս լինեն նրա կողքին եւ վերջում այդ մուլտֆիլմը քննարկեն երեխայի հետ։ Յուրաքանչյուր մուլտֆիլմ ունի իր եւ լավ եւ վատ կողմերը։ Երեխաները հիմնականում մուլտֆիլմերի բացասական հերոսներին են ընթորինակում, ինչի հետևանքով էլ ունենում են ագրեսիվ վարկ դառնում անկառավարելի։ Պետք է ծնողն ընտրի երեխայի համար մուլտֆիլմը, քանի որ ոչ բոլոր մուլտֆիլմերն են թույլատրելի նրանց համար։ Երեխաների զբաղվածությունն ապահովելու համար ընտրել այլ տարբերակ, նրանց ուղարկել ինչ-որ խմբակների, սպորտի կամ գեղագիտական դաստիարակության նպաստող որևէ դասընթացի։ Երեխայի ճիշտ դաստիարակությունը ծնողների ձեռքերում է։ Նրանք պետք է վերահսկեն իրենց երեխաներին։ Եթե երեխան մանկահասակ է եւ միայն տանն է լինում, պետք է ընտանիքի անդամները վերահսկողություն սահմանեն, իրենք ընտրեն թե ինչ դիտի երեխան։ Իսկ եթե երեխան գնում է դպրոց կամ էլ մանկապարտեզ, պետք է նաև մանկավարժների կողմից վերահսկողություն սահմանվի։ Ինչու են շատ երեխաներ վացնվում։ Նրանց ծնողները ստիպում են, որ լավ ուտեն կամ էլ նրանք չգիտեն գերակրելու կանոնները եւ այդ մասին չեն էլ անհանգստանում։ Մի երեխա ծնվում է այնպիսի ախորժակով, որ չի փակվում նույնիսկ հիվանդ կամ հոգնած ժամանակ։ Մեկ այլ երեխայի ախորժակն չափավոր է, իսկույն պատանում է հիվանդության ու հուզվելու դեպքում։ Յուրաքանչյուր երեխա սակայն ծնվում է բավարար ախորժակով, որ เป զի պահպանի առողջությունն ու նորմալ քաշը։ Ամենափոքր հասակից մայրն ստիպում է երեխային ավելի շատ կաթ խմել, քան նա ուզում է։ Դրանից էլ երեխան սկսում է համառել։ Պինդ կերակուրների անց հասնելիս երեխային հնարավորություն չեն տալիս, որ աստիճանաբար վարժվի։ 1 տարեկանից հետո շատ երեխաներ տարբերություն են դնում կերակուրների մեջ, որովհետև այդ ժամանակ նրանց քաշը չպետք է այնքան արագ ավելանա, ինչպես կյանքի առաջին տարում, եւ այդ պատճառով նրանք դառնում են ավելի ինքնակամ։ Ատամներ հանելիս երեխայի ախորժակը սովորաբար վատանում է։ Համոզերն ավելի է փչացնում ախորժակը եւ կարող են միշտ նրան դարձնել վատուտող։ Շատ հաճախ ախորժակի խնդիրը ցակում է հիվանդությունից ապակինվելուց հետո։ Եթե մայրը սկսում է ստիպելով կերակրել երեխային ոչ մինչև նրա ախորժակի վերականգնվելը, ապա երեխան ավելի է զզվում ուտելիքից եւ դա կարող է տևել շատ երկար։ Քանի որ մայրն սկսել է անհանգստանալ երեխայի ուտելու մասին, նա չի հանգստանա, քանի դեռ երեխան վատ է ուտում։ Այնուամենայնիվ հենց նա համառությունն անհանգստությունն են այն հիմնական պատճառները, որոնք խանգարում են երեխայի խորժակի վերականգնվելուն։ Եթե նույնիսկ մայրը հաղթարի իրենն ու ցույց չտա, թե անհանգստանում է շատ ժամանակ կանցնի, մինչև երեխայի մոտ վերանան ուտելուն առնչվող տհաճ զգացողությունները։ Բայց չսպասեք, որ մի քանի ամիս շարունակ բանջարեղենից հրաժարվող երեխան հանկարծ կսիրի դրանք միայն այն պատճառով, որ մայրն ընտրություն կատարելու իրավունք է տվել։ Նա թերևս կփորձի բանջարեղեն ուտել արշավի ժամանակ, երբ ուտում են բոլոր երեխաները եւ որտեղ որտեղ ոչ ոք չի մտահոգվում իր ուտելու մասին։ Սիրելի մայրիկներ եւ փոքրիկներ, մինչ բարի գիշեր մաղթելը ես ձեզ համար կկարդամ Սկյուրի Պոչի եւ Փղի Կնչիթի մասին հեքիաթը։ Մի ժամանակ ոչ սկյուրը մեծ ու փառահեղ փոչ ուներ, ոչ էլ փիղը կանչիտ։ Սկյուրի փոչը բարալիկ միթել էր, ինչպես մկներինը, իսկ փիղը համաչափ ու գեղեցիկ քիթ ուներ, առույզների քթերի պես։ Իսկ որ փիղը հիմա կանչիտ ունի, մեղավորը սկյուրն է, բայց ավելի լավ է հերթով պատմենք։ Ասացինք, որ սկյուրը մկանպես բարալիկ պոչն էր, եւ այդ պոչը շատ համաչափ էր նրա մարմնին։ Ճիշտն ասած, սկյուրը սկզբում այնքան էլ դժգոհ չէր իր լեսկից եւ երևի երբեք էլ չդժգոհեր, եթե կենթանիներից մի քանիսը երբեմն նրան չշփոթեին մկան հետ։ Մյուս կենթանիների շփոթելը ոչինչ դեռ տանելի է, իսկ այն երբ կատունը քեր շփոթում մկան հետ, այդ սխալը կարող է ճակատագրական լինել եւ տխուր վերջանալ։ Հո միշտ չես հասցնի բղավել. ես սկյուր եմ, ոչ թե մուկ։ Իսկ մի անգամ կատուն այնպես բարկացավ իր այդքան հաջախակի սխալվելու համար, որ ուղակի ասաց. «Եթե մեկ էլ քեզ շփոթեմ մկան հետ, բրծավ»։ Ես ինչ մեղք ունեմ, խեղճացավ Սկյուրը։ Պարզապես դու կարող ես մի փոքր ավելի ուրشادիր լինել։ Ոչ մի ուրشادիր կատուն անդրտվելի էր, եթե մեկ էլ Երևաս աչքից ու փոչդ նորից ընկնի թաթից տակ, համարիր, որ չես էլ եղել։ Ահա տեսնում եք ինչպես սпарնած կատուն խեղճ Սկյուրին։ Ռեժիսորն իր վիշտը պատմեց Փայտփորիկին։ Ինչ անես, ասաց Փայտփորիկը, երբ հենց այդ տեսքով ես լույս աշխարհ եկել, կլորիկ աչքեր, սուր դնչիկ, դա նույնիսկ գեղեցիկ է։ Քեզ պետք է միայն փոչդ փոխել ու վերջ, ել մկներին չես նմանվի։ Աշխատիր աչքին գնող փոչ ճարել, այնպիսին, որ գույնն էլ գլխին գնի, որ ոչ թե մուկ ես, այլ սկյուր։ Սկյուրը մտածեց, մտածեց ու հանկարծ հիշեց փղի դեպի վեր բարձրացող արքայվայել փոչը։ Դե ինչ, եթե այդ շքեղ փոչի փոխարեն փիղը նույնիսկ իր բարալիկ փոչն ունենա, կատուն միևնույնն է նրան մկան հետ 及时破定。 Փիղը պարկել էր բացատում ուքնել։ Սկյուրը զգուշորեն իր փոճը փոխեց նրա փոճի հետ ու ետ դարձավ։ Նոր փոճն իրոք փարահեղ էր, միայն թե շատ էր ծանր եւ խեղճ սկյուրը հազիվ էր այն քարշ տալիս։ «Այ թե սազում է», ասաց Փայփորիկը։ «Այ թե լավն է»։ «Ինչ խոսք լավն է», համաձայնեց սկյուրիկը, միայն թե հազիվ հազեմ հետս քարշ տալիս։ «Այս փոճով ոչ կարող եմ որսի հետևից վազել, ոչ էլ աղվեսի ճանկերից փախչել»։ Իսկ ես քեզ համար ծառի մեջ փչակ կփորեմ եւ աղվեսի դունչը այնտեղ չի հասնի Ելքը գտավ փայփորիկը։ Փճակում դու կարող ես եղևնուկ կոնել, կաղին ամբարել եւ այնտեղից իսկի դուրս էլ չգալ։ Իսկ ձմռանը, երբ շատ ցուրտ լինի, փոչովդ կփակես փճակի բերանն ու տակ-տակ կքնես։ -տակ Սկյուրը համաձայն էր։ Փայտփորիկը փորեց իր խոստացած փչակը եւ սկյուրը տեղավորվեց այնտեղ, ուր մինչեւ օրս էլ ապրում է։ Դա դե իսկ փիղը, փիղն ինչ, խեղճն արթնացավ ու տեսավ, որ ոչը ոչը չկա։ Դրա փոխարեն բարակ թելի պես ինչ որ բաներ ճոճվում յետևին։ Ուր էին փոչը փղի մռնչոցից անտարը դղրդաց։ Ով է այս խայտարակությունը վրաս կախել, փոչից փոխարեն։ Նա պաստակը, որ ցերեգները բնից դուրս չէր գալիս եւ դրա համար էլ ամեն ինչ տեսնում էր ու գիտեր, գլուխը հանեց ու ասաց. «Մի բղավիր, փիղ, տանս պատերը քիչ է մնում փուլ գան քո գորգորոցից։ Սկյուրն է գողացել քո փոչը»։ Փիղը դես փնտրեց կյուրին դեմ փնտրեց ու չգտավ։ Ես հիմա ինչ անեմ այս խայտարակ փոճով, լաց եղավ նա։ Կենթայիները խղճացին ու նրա համար մի մեծ երկար փոճ սարքեցին։ Փիղը նոր փոճից գոհեր, սակայն վախենում էր, որ նորից մեկնոմեկը կգողանա այն։ Դրա համար էլ քներուց առաջ ամեն անգամ փոճը հանում, գախեր տալիս քթից, երբեմն էլ պատահում էր արտանալի շտապ գործեր ունենում ու մոռանում էր փոճը քթից արձակել եւ իր տեղում կախել։ Այդպես մոռացավ մեկ անգամ, երկու անգամ, շա շատ անգամներ, իսկ հետո արդեն ընդմիշտ մոռացավ։ Իսկ քանի որ փոչը ոչ թե քթից, այլ իր տեղում պետք է կախված լինի, սկսեցին փղի փոչին քիթ ճիթ անվանել, եւ քանի որ քիթ ճիթը դժվար էր արտասանել, կամած կամած քիթ ճիթը փոխվեց դարձավ գնջիթ։ մանկության մոլորակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը հաղորդաշարի հեղինակ եւ վարող Տաթևիկ Գասպարյան, հնչյունային ռեժիսոր Բրեգիկ Բաբայան։ Կհանդիպենք մեկ ամիս հետո։ Մինչ նոր հանդիպում եթերում։